Sfinților ce sus în ceruri, fericiți vă bucurați, cu încredere în suflet, vă rugăm să ne ascultați, cât ați fost în asta lume, ca și noi v-ați buciumat, neplăceri, necaz, ispite, ca și noi ați înfruntat.